Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Mushriklarning Payg'ambar alayhissalatu vassalamni o'ldirish qo'yidi bo'lganligi. Quraysh doiralari yuqorqi ikki qitimliq uchirishda ko'zlagan maqsadga yetamagandan keyin yanala o'zlarining qattiq jazolash va qiyin qistaqqa ilish harakatlarini burunqidan bakrak jiddiylashtirdi va mushu jarayonda ularning ichidagi bir qism chekidan oshgan qora niyat asabiy badbaxtlarda payg'ambar alayhissalotu vassalomni boshqa bir yo'l bilan ujuqtirib o'tish fikri paydo bo'ldi mana bu hamxiyol va chekidan oshgan zo'ravonlik makka azimatlaridan ichki azimatning musulmon bo'lishini keltirib chiqarib islom dinining texmi kuchayishiga sabab bo'ldi bu ichki azimat hamza ibn abdumutallib va umar ibn xattob roziyallohu anhular edi quraysh mushriklarining shu kunlardagi chekidan oshgan zo'ravonliklaridan biri shuki utayba abu lahabning cho'ng o'g'li bir kuni payg'ambar alayhissalotu vassalamning oldiga kelib man ondin osti osta muhammad alayhissalotu vassalomga yiqinlashib tuvangi tushdi degan oyatlarni inkor qilaman qandoq dedi va payg'ambar alayhissalotu vassalamga qo'l silib uning yoqisidan ilib silkishlab ko'nglikini yirtibyotdi o'tayba yana teximu azvaylab payg'ambar alayhissalotu vassalomning chiroyiga tukirib mishqargan bo'lsimi biroq uning nejis tukuriklari payg'ambar alayhissalotu vassalomning chiroyiga tushmayotadi shu chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalom uning duoibat qilib ey olloh uningga sening itlaringdan bir itni musallat qilgin dedi payg'ambar alayhissalotu vassalomning bu duosi haqiqatan ijobat bo'lgan edi u shuningdan ozroq keyin qurayshlarning korvini bilan shom suriyaga tijoratga chiqib zarqo degan yerga tushganda kashligi bir yo'lvoz ularning atrofida g'uvlab ketolmay qoldi shuning bilan o'tayba voy ist qarindoshlarim azbiroyi xudo u yo'lvoz meni cho'qim yeyitadigan bo'ldi muhammad manga shundoq duo qilgan u makkada turib meni shamda o'ltirib yutadigan bo'ldi deb ansirashga boshladi deganda shu kechasi yo'lvoz nurg'un odamlar orasida oshuvni tepib beshini uzib tashlab edi Müşriklərin niyyəti buzulğanlığının ifadələrindən biri şuki, Uqba ibn Abi Muayt Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam namazda səcdəyə bağanda onun mübarək gəzgilərinə dəssəb durub alğan. Hətta Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın iki gözü çəçirib çıxıb getgili taslı qalğan. Yəni onların qatı başlarından Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamını öldürüb etiş qəsdində boğanlığı göstərilən faktlardan biri İbn Səqrayimullah uzun bir hadisda zikr qilgan mundoq bir voqealikdir bir kuni abu jayl so'z qilib ey quraysh jamoasi ko'rib turyapsizlar muhammad dinimizni ayblash ajdodlarimizni tillab so'kish bizlarni aqlsiz hamoqatlarga chiqirish va ilohlarimizni yo'q chiqarish qilmishlaridan yong'ini yo'q man shundoq ahd bermanki qo'limga cho'ng toshdan birini elib uni kutaman u namozda sajdaga bosh qo'ygan omon tosh bilan uning kallasini yanchib o'taman Shuningdan keyin meni Abdumanab jamiyatiga tutib beramsizlar yoki qo'g'damsizlar o'z ixtiyoringlar. Shu chog'da Abdumanab jamiyati qo'lidan kelganini qilsin, dedi. Ular, "Voy, hargiz unda qishunmaydi. Qasamki, biz seni o jamiyatning odamlariga mangu yo'latmaymiz. Yaxshi o'ylabsan, amalda ko'rsatgin", deyishdi. Abu Jahil atsi atdigan oldingi kuni o'ttirg'i qo'ygan bo'yicha qo'liga rasa apchil cho'ng toshdan birini elib payg'ambar alayhissalotu vassalomni kutib o'ltirdi payg'ambar alayhissalotu vassalomni odati bo'yicha atsi degan masjidil haramga kelib namozga turdi qurayishlarmi atdigan yig'ilib abu jaylning nima qilarini kutib o'ltirdi payg'ambar alayhissalotu vassalom namozda sajdaga beruvdi abu jayl heliqi toshni ko'tirib o'rnidan turdida payg'ambar alayhissalotu vassalom tarafga mag'rurona qadam tashildi u payg'ambar alayhissalotu vassalomga yiqilib berib bir chog'da tuyuqsiz rang ro'y tatirib olsirg'an peti kayinchilab yondi qarag'anda uning qo'lidagi toshni tashlab yetishgimi aqli bormagandek qiladi bir chog'da ondan u toshni tashlabadi buni ko'rgan qurayishlar ey abul hakam sanga nim bo'ldi sanga nima bo'ldi deyishib o'rinlaridan turishdi abu jahl man sizlarga tunugun deganlarimni amalga ko'rsatay deb muhammadga yiqilib beruvdim azbiroyi xudo bir cho'ng nor to'gi paydo bo'lib manga etildi yo'q azbiray xudo man undoq yo'g'onbosh uzun magallik cholvi to'gini ko'migan edim u meni yevatgili tosli qoldi dedi ibn issiq rahimullohu mundoq deydi aytilishicha payg'ambar alayhissalotu vassalam uning ko'gini jibril alayhissalom edi agar u yiqilib kelavergan bo'lsa jibril alayhissalom uni halaq qilib o'tadi degan shuningdan keyin Əbu Cəhilin Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamğa qoyğan yana bir əskilikləri səbəbindən Həmz rəziyallahu anhu müsəlman bolğan. Bu vaqa öz növbətində bayan qılınır. Onundan başqa Qureyş müstəbbitlərinin hamısının qalbidimi Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamını yoxutub etiş oyu davamlıq yanında daşmaqda idi. İbn Səq rahimullah Abdullah ibn Əmr ibn Az rəziyallahu anhudan hədis bayan qılıb mündəq deyildi. man bir qatim qurayishlarning hijri kabining yuqori temiga bo'yinib yerim qo'pirilgan tomdiki yig'ilishga qatnashgan edi ular payg'ambar alayhissalotu vassalamni tishlab tortishga boshladi biz bu odamning qilmishiga savr qilgandek hech qandaq bir ishga uncha ko'p savr qilib ketmagan edik biz uningga favqulodda cho'ng ishni savr qildik deyishib turadi to'satdan payg'ambar alayhissalotu vassalam paydo bo'lib qoldi u udul berib avval rukni yana bo'sh qoldi ondin baytullohning atrofini tavob qilg'ach ularning yenidan o'tib edi ular payg'ambar alayhissalotu vassalomga ba'zi bo'lmag'ur gaplar bilan til soldi bu chog'da man payg'ambar alayhissalotu vassalomning qattiq ohona tortayotganligini his qildim payg'ambar alayhissalotu vassalam oyilinib ikkinchi qatim kelib edi ular yana صلی qilishdi rasululloh و alayhi vasallamning chiroyi yana نشون o'zgardi Ondan üçüncü qitim aylanib keluvdi. Ular yana shundoq bahonat qilishdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisolatu vassalam to'xtab turib, "Ey Quraysh jamoasi, anglab o'tamsizlar. Alloh bilan qasamki, men cho'qim o'limni ep keldim" dedi. Ehtimol ko'pchilikka uning so'zi ta'sir qilgan bo'lishi kerak. Hammasi go'yo beshida uchar qush qo'nib turgandek jimib ketishdi. Hatto ularning eng ashadiylarimi payg'ambar alayhisolatu vassalamning ko'nglini yasab issiqchilik qilishga tirishdi va ey abul qosim sen hargiz nodonlarcha so'zlamaysan deyishdi atisi ular oldingi kunga o'xshashlab bir yerga jam bo'lib yana payg'ambar alayhissalotu vassalomni g'ojilashdi ushtim tut payg'ambar alayhissalotu vassalom u yerga paydo bo'lib qoldi shuning bilan ular turinglar deyishib qo'pqinicha payg'ambar alayhissalotu vassalomni orqa ilib qo'rishib olishdi Mən onlardan birisinin Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın yaqısı islatqanlığını gördüm. Əbu Bəkr rəziyallahu anhu oturuğa düşüb yığılğan halda: "Hey, sizlərni, hey, bir adamni Pərverdigarım Allah deganligi üçün öldürməkçimisizlər?" dedi. Bir damdan keyin ular Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamni təşləb tarqılıb getişdi. Ravi ibn Амр rəziyallahu anhu mındaq dedi: "Aşı vaqa mən görən vaqalar içində Qurayshlarning payg'ambar alayhissalotu vassalamga eng qattiq tekkan bir qitimliq yo'lsizlik qilmishidir. Imom Buxoriy rahimahulloh Urva ibn Zubayr rahimahulloh anhudan naql qilgan hadisda Urva radhiyallohu anhu mundaq degan: "Man Abdulloh ibn Amr ibn Az radhiyallohu anhudan mushriklarning payg'ambar alayhissalotu vassalamga sog'an zulmlarining eng qabih bo'lganlarini so'zlab berishni o'tingan edi. U mundaq dedi: Bir kuni payg'ambar alayhissalotu vassalom Kabaning hijri degan yerida namoz o'qiyotdi. To'satdan o'qba ibn Abi Muayid paydo bo'lib, ustidagi kiyimini silib, uning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomni gelini noyat qattiq bo'g'di. Abu Bakr radhiyallohu anhu yugurib kelib, o'qbaning gajgisidan tortib orqaga ittirdi va "Bir odamni Parvardigorim Alloh deganligi uchun o'ltirgan bormi?" dedi. Әсма бинті Әбу Бәкір разияллаху анхуның хадисіде Жарчы Әбу Бәкір разияллаху анхуның еніға бір сенің хилқы хамрайыңны өлтіріп әткелі аз қалды, құтқызу ағын, деп толап келді. Шының білән о еніміздің югіріп чық кетті. Шу чағда оның бешеді төт өрімчечі бар еді. О, бір адамны пәрвердігарым Аллах дегенлігі үш жылы өлтіріп әтмәкчі місілі, дегеш жүгіріп чыққан еді. Олар Пайғамбар алейхиссалату вассаламны қойып, uningga o'lishib ketibdi keyin u uyga qaytganda uning o'rimchachlari tarsoqli qo'limizga ajrab chiqadigan bo'lib ketibdi ekan deyilgan hamza roziyallohu anhuning musulmon bo'lish makka osmoni zulm sitam qari tumanlari bilan qoplinib ketgan ashu kunlarning birida zulmga uchirg'uvchilarning yo'lini yo'ritib nurliq bir chaqmoq chaqnadi u bo'lsimi Hamza ibn Abdumutallib radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishi bilan g'irb qurbola qalbida chaqnagan shodlik chaqmoq edi. Hamza Nubuvatning 6-yilning oxirlarida musulmon bo'ldi. Uning shu yili Zulhajji oyida musulmon bo'lganligi sahiroq Uning musulmon bo'lish jarayoni mundaq bo'ldi. Bir kuni Abu Jahil Saffat yig'ida payg'ambar alayhisolatu vasallamning yenidan o'tib ketib, uni noit sattillar bilan haqoratladi. payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga gap yondirmay jim turgan edi u teximi azvaylab qo'liga bir tal toshni ilib payg'ambar alayhissalotu vassalamning beshini urib yeravatdi hatto shoqirab qon eqib ketdi ondin u kabi yenidagi qurayishlarning majlisiga qaytib ashular bilan birga o'ltirdi abdulloh ibn jad onning bir dediga safa teg'idagi turalg'usida yuqorqi ahvollarni boshdan oxir ko'rib turgan edi hamza o'q yaroqlarini tatri esib ئودىن قايتىپ كېلىۋاتقىنىدا ھېلىقى دېدەك ھەمزىگە ئەبۇ جەھىلنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالاتۇ ۋەسسالامغا قىلغان يولسىزلىقىنى ئەينەن دەپ buni anglab hamzining qattiq قاتتىق غەزىپى كەلدىدە ئەبۇ جەھىلنى ئىزدەپ يۈگۈرگەن پېتى كېتىپ قالدى u qurayshlar ichida g'ururi bak kuchlik azimat edi u hech birovg'imi to'xtamadi qaraganda u abu jaylni uchrasa darhol qo'l soladigandak qiladi u masjidga kirgan payti udul abu jaylning yeniga kelib to'xtadi va uningga sen mening qarindishimning o'g'lini tillayotmsan holbuki man uning dinida tursam dedi ondan uning beshini yo bilan urib yervatdi natijada bani mahsum abu jaylning qabilasi kishilari bilan bani hoshim hamza roziyallohu anhuning qabilasi kishilari qo'zg'ilib ketdi bu chog'da abu jayl abu ammarga hamzining kuni yetdi chiqilmanglar من مؤمن قرندشنىڭ ئوغلىنى ئاشۇنداق تىللىغان ۋە ئۇرغان ئىدىم dedi. Həmzə rəziyallahu anhunun musulman bolışı dəsləbdə öz nəsəbidən bir kişinin qorunuşu çidimğanlığından boğan idi. Keyin Allah Taala onun qalbini islom nuri bilan yo'rtibdi. Shuning bilan u uzilmas orqoniga ching esildida, uning bilan musulmonlar zo'r darajada izzat va kuch-quvvatga ega bo'ldi. Ömer ibn Xattab rəziyallahu anhunun musulman bolışı qatma-qat qora tumanlar bilan g'uvolashib ketgan Makka osmonida ushtumtut yana bir chaqmoq chaqnadi. Uning nuri avvalqidan o'tkir ham yo'riqdek qiladi. U bo'lsimi Umar ibn Xattobning "Men musulmon bo'ldim" degan so'zining aks sadosidan chaqnagan chaqmoq nuri edi. U nubuvatning 6-yili Zulhijja oyida Hamza radhiyallohu anhu dan 3 kun keyin musulmon bo'ldi. payg'ambar alayhissalotu vassalam uning hidoyat tepishiga duo qilgan edi imom termiziy rahimulloh ibn umar roziyallohu anhudan va imom tabari rahimulloh ibn masud va anas roziyallohu anhulardan naql qilgan hadisda payg'ambar alayhissalotu vassalam shu asnoda duo qilib ey olloh islom dinini umar ibn xattob yoki abu jayl ibn hishamdan iborat ikki kishining soni yiqaroq biri bilan azizligin degan edi Bu iki kişinin de Ömer ibn Xattab Allah'a bakarak yakın iken deyilgen. Ömer'nin Müslüman buluş ceryanıga ait hadislerinin her kaysi taraflarına çoğunkur nazar selip gögünümüzde, onun qalbiga islom nurining daxil bo'lishi tadrijiy bo'lganligi ma'lum bo'ldi biz uning musulmon bo'lish jarayonini bayon qilishdan avval zatının roi dünyası dunyosida keskin jang qilayotgan murakkab tokunuş ve va davalı kuşlarını so'zlab o'tamiz umar roziyallohu anhu mijazi chus tabiiti ittik qaram qaysarligi bilan hammaga tonishliq ruhliq jushqun va timan odam edi o'z vaqtida musulmonlar uning dardini ozlatmagan edi ahvoldan qaraganda umar roziyallohu anhuning ko'nglida qarma qarshi his tuyg'ular keskin tirkishib kelgan u ba'zida ajdodlarining uzundun beri amal qilib kelayotgan an'anaviy odatlarini hurmatlab qon tomirga singib ketgan o'yin tomosha mastligiga berilsa yana ba'zi musulmonlarning jasur qiyofati va aqida yo'lida chekkan azob oqibatlariga bardoshlik berishlaridan ajablanadi ondin uning ko'nglida u bir aql egisi bo'lish sufiti bilan islom dini tashabbus qilgan aqida va mong'on yo'lning boshqa dinlardagi har qandoq bir aqida va ijtimoiy tarafidan ilg'or ham oqibati xayrlik bo'lishi mumkin degan o'y fikr uning boshqa o'y fikrlar bilan kuch sinishatdi shunga u mushularni o'ylasila bir qismini bo'lib oxirini chiqarolmay g'amga petib ulug' kichik tinib jimib qoladi umar ibn xattab roziyallohu anhuning musulmon bo'lish to'g'risidagi hadislarning xulosasi shuki u bir kuni uyiga qaytmay sirtni qo'nishga to'g'ri kelib haramga keldi va kabining yo'pig'i ichiga kirib xiyol surib o'ltirdi payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga xeli yaqin joyda qiyomda turib namoz o'qiyotadi u namozda sura haqqani tilovat qilgan edi shu chog'da umar qur'oni karimni tanshab uning go'zal fasoitidan zo'q ilishga boshildi u mundoq degan azbiroyi xudo man ko'nglimda bu chuqum qurayishlar aytgandek shoir dedim u o'qib kelib qiroat davomida bu qur'on albatta hurmatli payg'ambarning alloh tarafidan yetkazgan so'zidir O şairinin söz emestir. Sile naiti az işini sile. Sör hakka 40-41. ayetini tilavat kaldı. Мен көңілімді ұндақ болса, о чоқым кайын шырақчы деді. О, о кайынның сөзімі әмәс. Сілі вәз нәсиет алысылы, о алемләнің пәрвердігары тәрпідін nazil қылынғандыр. Сөр хаққа 42-43 айетләні сөрінің ақырғычы оқыды. Şunun bilan mening qalbim islom nuri bilan yo'ridi. Mana bu islom nurining Umar raziyallohu anhuning qalbiga tunji qitim big tortib kirishi edi. Lekin uningdagi jaholat iqimiga bo'lgan moyillik, koni an'aniga bo'lgan ixlos va ajdodlarning yo'lga varislik qilish idishdan qora ko'langullari uning qalbini o'rtayotgan haqqoniyat yolqinni to'sib olganlikdan u bu qora ko'langi ostida pinhon qolgan fahish tuyg'ularga parvo qilmasdan islomga qarshi harakatini davomlashtirib olgan edi umar tabiitining ittikligi va payg'ambar alayhissalotu vassalomga bo'lgan o'chmanligining chekidan oshqanligidan bir kuni qilichini qiynidan sug'urib payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'ldirib etishni ko'ngliga pukib uydan chiqdi yo'lda uningga nuaym ibn abdulloh naham bani adi jamatidan bir kishi yo'liqib qayoqqa ketyapsan ey umar deb so'rab qoldi Ömer, Muhammedni öldürüyütey deb mağdım, dedi. O kişi, Muhammedni öldürüp koysan beni Aşim cemaati bilen, beni Zöhre cemaati senin aman mıken, dedi. Ömer, sen mi öz dinini taşlap, murtad boğan okşumam sen, acep Muhammed'nin irkini yıkılap kettin go, dedi. ayım, ondak bolsa, men sana bunundan mı acəblənərlik bir işini itay mı? Senin həmşirən va kuya o'g'ling ikkisi yangi dinni qabul qilib, sening diningni tashlab etishdi, dedi. Buni anglab Umar ushqandek ularning uyiga bordi. Bu chaqda ularning uyida Habbob ibn Arad radhiyallohu anhu qo'lida so'ri tavab putilgan varaqni tutgan holda ular Qur'on tilovat qilib beryotdi. U xelidan beri mushu uyga kelib ularga Qur'on o'gitib qo'yib ketadi. Xəbbab rəziyallahu anhu Ömərinin ayaq tevişini anlapla, öyünün bir bulunğu mükü aldı. Fatima rəziyallahu anha Elq sürə taha pütülgən varaqını palasının astığı yuşurub qoydu. Ömər öygü yıqılıb gəgəndə, o yerdə Xəbbab rəziyallahu anhunun qıraat avazını alğan idi. Şuna o öygü kiribla, mən baya anlığınım kimnin avazı o? dəb soradı. Ər xotun işkilisi, bu ikimizdən parını, xalas, boshqa ovoz anglamadik deb javob berishdi umar ahvoldan qaraganda sizlar ikkinglar o'z dininglarni tashlab murtad bo'lgan o'xshamamsizlar dedi shuning bilan uning kuyo'g'ili ey umar agar haqiqat sening diningning g'ayrida bo'lsa qanday qaraysan dedi umar g'azab bilan etilib kelib kuyo'g'ilni yiqitib ostiga besilib butun kuchi bilan mushlig'ili turdi bu chog'da fatima roziyallohu anhu kelib Ömer'in erining ustidan ajratdi Ömer tətir şapalaq olan birini qoyub, onun yüzünü yerə vətdi. Onun iğiz burunlardan qan eqişqi başıldı. Şunun bilan u darg'azab bo'lib, "Ey Umar, agar haqiqat sening diningning g'ayrida bo'lsa-chi, men bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning bandasi va payg'ambaridir deb guvohlik beraman", dedi. Umar bularning musulmon bo'lganligini jazmlashtirdi va sanglisining yuzidan eqayotgan qonlarni ko'rib qattiq pushaymon qildi. va xijolatdin eliqi varaqlarni ilib kelinglar man o'qib ko'ray dedi fotima yig'ilgan holda uningga sen degan bitorat uni bitoratda tutishga bo'lmaydi shunga avval g'usul tahorat ilib kelgin ondin dedi umar o'rnidan turib g'usul tahorat ilib keldi ondin eliqi varaqni qo'lga ilib o'qishga boshladi nihoyat shafqatlik mehribon allohning ismi bilan boshlayman Ömer bunu okup, naiti güzel isimlarken o, dedi. Ondan sonra Taha'nı okuşka başladı. O okup Allah Ta'ala'nın, ben hakikaten ibadetke layık Allah'tır men, menden başka ilah, yani mabud verhak yoktur, yalğız bana ibadet kığın, meni zikir kılış üçün namaz okığın. Sörü Taha 14. ayet. Dige yergi kegende, o, bu nimi digen leziz, şiirin kalam, bu nimi digen uluq söz, meni muhammadning qishig'i boshlab beringlar devatdi habbob roziyallohu anhu umarning iliq so'zini anglab asta yoshiringan yerdan chiqdi va xushxabar ey umar man sening rasululloh payshanba kechasi qilgan ey alloh islomni umar ibn xattob yoki abu jayl ibn hisham bilan aziz qilgin degan duosining ijobat bo'lib qolishini umid qilaman payg'ambar alayhissalotu vassalam hozir saffat yig'ining yenidagi qo'ruda dedi Шуның белән Өмәр қолыдагы ялаңачланган қылычыны қаныга силеп яныга асты. Андан Хаббаб разияллаһу анһу дигән қорыгы карап йөрүп кетти. У бир азадан кейин хилқи қоры алдыга келип дарвазаны чекти. Бирайлан дарвазаның ючугын карап Өмәрнең қылыч аскан алды дарваза алдыда турып атканлыгын көйде дә дархал пайгамбар алейхиссалату вассаламга хабар кылды. Қоры ичидә азады олтырганлармы гүррүдә патпарак булышты. Hamz raziyallohu anhu bu taraq turuqni ko'rib, sizlarga bo'ldi deb so'rab edi. Ular Umar kelibdi, Umar kelibdi deyishdi. Hamz raziyallohu anhu Umar kasi nima bo'pti? Ishni ichinglar. Agar yaxshi niyat kelgan bo'lsa, bizmi yaxshilik qilamiz. Navodi yomon niyat bilan kelgan bo'lsa, o'z qilichi bilan o'zini uzitimiz dedi. Bu chaqda payg'ambar alayhisolatu vassalamga vahiy nozil bo'layotgan bo'lib, uyning ishkirsida edi. U kamgacha payg'ambar alayhisolatu vassalomni Umarning oldiga chiqib, uning bilan tashqirqi uyda uchrashdi va uning balog'idan tutib silkishildi va mundoq dedi: "Ey Umar, Alloh sening haqingda Valid ibn Mughira haqida nozil qilingandek, seni rasvo qiladigan azob oyati nozil qilmag'icha bu yomon paylangdan yonmamsan? Ey Alloh, mana bu Umar ibn Xattob. Ey Alloh, islom dinni umar ibn xattob bilan azizligin dedi shuning bilan umar man bir ollohdan boshqa iloh yo'q muhammad allohning bandisi va payg'ambardir deb guvohlik beraman deb musulmon bo'ldi qo'rudikilar hayojinni bosolmay ollohu akbar deb to'libatdi bu ovozni kaba atrofida yig'ilib o'ltirgan mushriklarni oladi umar roziyallohu anhu qaram g'ururi kuchli odam edi shunga uning musulmon bo'lishi mushriklar orasida qattiq davolg'ush va xursinish kayfiyatini qo'zg'adi musulmonlarga izzat hurmat va shadxo'ramlik libosini kiydirdi ibn sah rahimullohu umar roziyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda uning mundoq deganligi naql qilinadi man islomga musharrab bo'lgandan keyin makkaliklardan payg'ambar alayhissalotu vassalomga hammadan bak o'chmanlik qiladiganlarni ko'ngil aynikimdan tasqab o'tkazdim o'z Öz o'zimga Abu Cahil Rasulullohga bak o'chlik qiladi deb pishirildim va uning uyiga berib eshigini qoqdim. U chiqib, "Ey Umar, seni qaysi shamol uchirib keldi?" dedi. Men uningga "Men senga o'zimning Allohga va Allohning payg'ambari Muhammadga iymon keltirganligimni, u elib kelgan dinga chin bitib ishonganligimni uqtirib qo'yg'ili keldim" dedim. U ishini yuzimga yepitib, "Yo'qol, ko'zimda yo'qol. Xudo seni mo, sen ep kelgan xabaringni mo, xayrli qilmasin." dedi ibn javizning naql qilishicha umar roziyallohu anhu mundoq degan ekan mushriklar ovom xalqdan bir kishining musulmon bo'lganligini anglasa hammasi o'lish buni uratdi ammo bir odamning hamma odamga taqobul turishi madari yetmaydi man musulmon bo'lgan chig'imda tog'am os ibn hishamning qishiq bordim va o'zimning musulmon bo'lganligimni uqtirib edim u javob qaytirmayli uyga kirib ketdi Өмір разияллаху анху яны мұндық деген. Ondan yana Quraysh kattilaridan birining qishiga Abu Jahl bo'lish kerak. Badim va uning o'zimning islomga musharrab bo'lganligimni devidim, u o'rilib kirib ketdi. Tarixshunos Ibn Hisham va Ibn Jawzi rahimullohu xuloslab mundoq deyishdi. Tarixchi Ibn Hisham va Ibn Jawzi rahimullohu xuloslab mundoq deyishdi. Umar raziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin jamil ibn mamur jumaa degan kishining qishig'i berib u quraysh xalq ichidagi gap to'shish moiri degan nomi bor kishi edi o'zining musulmon bo'lganligini uqtirib qo'ydi shuning bilan u butun ovozi bilan umar murtad bo'pti deb to'g'lig'ila turdi umar roziyallohu anhu kaynida turib u yolg'on aytidi balki man islomga musharraf bo'ldim deydi shunda qilib ular uning atrofiga o'lishib uni urdi umu kuchining barcha ularni urdi Hatta kun tush bo'lay deganda oxir u herib qilib o'ltirib oldi. Ular uning beshida qarab turishadi. U ularga qo'linglardan kelganini qilinglar. Alloh bilan qasamki, agar bizning sonimiz 300 ga yetgan bo'lsa edi, Makkani yo sizlar bizga qo'yib ketadinglar, yo biz sizlarga qo'yib ketaddik, dedi. Mushu vaqadan keyin mushriklar Umar radhiyallohu anhu ni o'ltirib o'tmoqchi bo'lishib, uning uyiga bostirib keldi. imom buxoriy rahimulloh abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan naql qilib mundoq deydi bu chog'da u ya'ni umar roziyallohu anhu qo'rida biz bilan birga edi qaraganda u toza xotirjam emasdek qiladi ushtumtut qo'rog'i os ibn voil kirib keldi u ustiga yo'lliq raxt rida va yipakdan kashtilangan ko'ynak kiyib olgan edi u ibn sahmiya jamiyatidan bo'lib ular azaldan bizning ittifoqdoshlarimiz u kiribla otamga sog'nim bo'ldi deb so'radi otam sening tarafdorlaring meni musulmon bo'lganligim uchun o'ltirib o'tmoqchimish deb javob beruvdi oz mumkin emas man hargiz yo'l qo'ymayman dedida u mushu gapni qilgandan keyin meningmi yurkim joyiga tushdi deydi abdulloh qo'ruvdan sirtqa chiqdi qarasa odamlar saldek eqib kelyotibdi oz ularning oldini to'sib naga borsizlar deb so'radi Ular umarning uyiga aşı murtadının uyiga deb javob berishdi As ularga ben onunla yol qo'ymayman deyvidi. Elki gavgacılar qaytib ketishdi ibn i İssak rivoyatida alloh bilan qasamki bilen qasem ki, ular Ömer raziyallahu anhunun etrafıdan qurgaq yerga tushgan suv tomchisidakla yo'q qilishdi deyiladi mana bu mushriklar orasida paydo bo'lgan g'ulg'ula va g'azab to'lqini edi Mujahid Rahimullah ibn Abbas raziyallahu anhudan naql qilgan hadisda mundaq deyiladi. Men Umar ibn Xattob raziyallahu anhudan sen nima uchun Faruq deb atalding deb so'rasam, u Hamza mendan 3 kun burun musulmon bo'ldi ekan dedi. Ondan o o'zining musulmon bo'lish jarayonini so'zlab berib mundaq dedi. Men musulmon bo'lgan chog'imda ey Rasululloh biz o'lsak o'lsakmi haqiqat ustida, yashasak mu haqiqat ustida yashaymiz emasmi degan edim. rasululloh albatta shundoq alloh bilan qasamki sizlar o'lsanglarmi yashasanglarmi haqiqat ustida dedi bu chog'da man amsi yoshirinib yurishning nima hojati seni haq din bilan ayvatgan alloh bilan qasamki biz cho'qim oshkorlanishimiz kerak dedimda darhol ularni ikki sap qilib tizib ko'chaga chiqdiq biriga hamzi bosh bo'ldi yana biriga man bosh bo'ldim mag'rur qadam bilan ilgirlab oxiri masjidga kirib keldik Qurayshlar meni va Hamzini musulmonlar sepida ko'rib, eg'ir xursinishdi va qattiq g'amga betishdi. Shu kuni Rasululloh meni Faruq haqnoqni ayirg'uvchi deb atagan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan. Biz Umar musulmon bo'lganiga qadar Kabi yanada oshkora namoz o'qishga betinolmaydik. Suayb ibn Sinan Roy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda u mundoq degan. Ömer musulman boğandan keyin İslam aşkarı boldi. Biz şunundan başlab ochiq aşkarı davat elib bora oldik. Baytullohning atrofiga yig'ilib halqa bo'lib o'ltira oldik. Ixtiyoriy tavob qila oldik. Yo'lsizlik qilganlarga taqobil turib, haddidan ishib ketganlarga radiya bera oldik. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda biz Ömer radhiyallohu anhu musulmon bo'lgandan beri qaddimiz ko'tarilib azizlanib qoldiq deyilgan. Quraysh vakilining payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan ko'rishganligi. Quraysh ichida ta'siri zo'r bu ikki azimat Umar ibn xattob va Hamza ibn Abdumutallab roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin Makka osmondagi zulm sitam qora tumonlari asta osta tarqalib havo ichilishga boshladi. Mushriklar o'zlarining musulmonlarni noq azoblab qiynash va ziyonkashlik qilish maslikidan biroz yechilib o'shiga kelishga boshladi ular payg'ambar alayhissalotu vassalomning har qanday talabi bo'lsa mumkin qadar o'rinlab uning badiliga payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan diniy da'vatni to'xtatish haqida so'dilishga urindi bu pul molning quli bechora miskinlar quyosh nuridan bahr oladigan har qanday narsaning payg'ambar alayhissalotu vassalamning da'vat nishoni oldida پاشنىڭ قاناتچىلىك ۋەزنىگە ئولتۇرمايدىغانلىقىنى بىلىشمىگەن ئىدى. شۇڭا ئۇلار كۆزلىگەن نىشانغا يېتەلمەيلا قالماستىن بەلكى تۇمشىغا يەپ مەغلۇب بولدى. ibn issoq rahimulloh yazid ibn ziyoddan u muhammad ibn kabil qurayzdin rivoyat qilib mundoq deydi o'tba ibn robia quraysh ichida ta'siri bir qadar zo'r shaxs edi u bir kuni qurayshlarning so'rinda so'z qilib mundoq dedi ey quraysh jamoasi man muhammadning yeniga berib so'zlashib baqay va bir qancha turlik ishni uning oldiga salay u bularning birini bo'lsinmi qabul qilib qola biz uning talabini qondirsak ondan umi bu da'vatdan to'xta bu chaq hamzi musulmon bo'lgan mazgil bo'lib islomni qabul qilguvchilar kun siri ko'payayotgan mazgil edi ular bo'ludi ey abul valid o'rningdan tur berib so'zlashib kelgin deyishdi Шуның белән өтпә орындан турып пайгамбар алейхиссалату вассаламның кышыр келип, юкүнүп адап белән олтурды ва: "Эй кырындышымның оглы, siz bilasiz, qabila ichida inovat va o'rningiz alohida yuqori. Hasab nasabingizmi ustun. Siz qavmi qarindoshlaringizga shundoq bir ishni ib keldingizki, uning bilan jamoatchilikning birligini buzdingiz. Ularning ilohlarini va e'tiqod qilib kelgan dinni aybladingiz. ата bovalarının qilgan ishlarini küpürlük dedingiz quloq silib o'ltiring. Men bir qancha turlik ishni oldingizni qo'yay, qarab yiqing. Biraz sizga yiqib qala, dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam ayting, ey Abdulvalid, qulqim sizda devidi. O'tpa ey qarindishimning o'g'li, agar siz bu ishlarni mol dunyoni deb qilgan bo'lsangiz, biz sizga ko'plab mol dunyo yig'ib berib, sizni oramizdagi eng boylardan qilib o'taylik. Agar o'rningizni yuqori ko'tarishni maqsad qilgan bo'lsangiz, sizni boshliq qilib olaylik. Sizning fikringizni omma ish bijirmaylik. Podsha bo'g'ingiz bo'lsa, toj kiydirib podsha qilaylik. Navodi sizniki illat jin shaytonlarning ofitidan bo'lgan bo'lsa, biz jinkash chaqirtib sizga zimat qildiraylik. Siz salomat bo'g'icha qanchalik badal to'lasak arziydi. Nurg'un kishilar mushu xildagi kasaldan davolanib qutulgan dedi. Өтпә сөзіні аяғылаштырып тоқтып еді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам, «Гепіңіз түгді му?» деп сорады. Өтпә, «Ха-а, түгді» деп еді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам, «Әмді менің гепімні аңлап беқаң» деді. Өтпә, «Әлбәтті аңлаймын» деп еді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам шу ан, «Нахайт шәпқатлік вә мекрибан Алланың ісім білән башлаймын». Хамим, бұл нахайт шәпқатлік, mehribon Alloh tarafidan nozil qilingan vahidir. Oyatlar ochiq bayon qilingan kitobdir. Biladigan qavm uchun nozil bo'lgan arabcha Qur'ondir. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar beruvchidir. Kuffarlarni dozaq bilan ogohlantiruvchidir. Ular yana mushriklarning to'lisi uning oyatlarini fikr qilishdan yuz o'radi. Ular uningga quloq solmaydi. Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsadan pardlangan quloqlarimiz eg'ir san bilan bizning oramizda parda ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor san o'z ishingni qil bizmi o'z ishimizni qilaylik deydi degan oyatni o'qidi ondin bu oyatning davomini o'qib berishga boshladi o'tba payg'ambar alayhissalotu vassalomning tilovatini anglab jimib ketdi u ikki qo'lini kayniga tayinib qiroatning huzur halovatida donq etib qolgan edi payg'ambar alayhissalotu vassalom مشو سورده که سجده آیتی بیرب سجده قلد. آندن آندانز ما ای ابوالولید آنلغم بولسانز احوال مانا مشو دید. شنون بلن اتبه اورندن تروب öz آدملرنن قشقه ماند. آنگوچه اولا بربرگه. قسم قلالایمز که ابوالولید چوکم özgürüp geldi deyişip oltırışkan edi. Ötbe kelip oltırdı. Ola qanda xushxabar ep keldin, ey Abul Valid, etqin degili turdi. Ötbe از برای خدا من بیرب قطعی آنلاب بخمغان برخل سوزلرنی آنلادم. او شیر مو امس، سحر مو امس و جن کشلک مو امس. ای قریش خلقی، منین گپیمگه اونانلا، مانا اطاعت قلانلا. بو آدمنن اشچیگه аралашмаңла. Onun bilan karanla bo'lmasin. Alloh bilan qasamki, men bayam uningdan anglagan so'zlar cho'qim zo'r bir voqea paydo qiladi ekan. Agar uni arablar, makkilikdan boshqa arablar bir taraf qilibsa xo'p yaxshi ish ish boshqalarning qo'li bilan bitgan bo'ladi navodi u butun arablarga bosh bo'lib qolsa uning qalbisi sizlarning qalbanglar va uning izzati sizlarning izzatinglar texsizlar uning sababi bilan eng saodatmanlardan bo'lib ketamsizlar uni kishi bilmaydi devidi ular azbiroy xudo muhammad seni tili bilan o'ziga band qilib yutibdi deyishdi o'tpi ularga bu mening qarshim sizlarning ixtiyoringlar o'zinglarda nima qilsanglar mayli mening korim yo'q dedi yana bir rivoyatda o'tpa payg'ambar alayhissalotu vassalamning tilovatini anglab mo'nglinib o'ltirib ketgan bir chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalam alloh taoloning agar ular bu bayonlardan keyin iymondan yuz o'rsa sen ularga sizlarni ot va samud qavmlarining bishir kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman degin Sura Fussilat 13-chi oyat degan oyatni tilovat qilib edi. U cho'chib o'rnidan turib ketdi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning og'zini tutib olib, "Xudo haqqi, urug' tuqandochilikning hurmati" dedi. Uning bunda qilishi bayaqi oyatda ogohlantirgan azob hali o'z beshiga kelib qolamdikin deb qattiq ansirganlikdan edi. U yuqorqi ahvoldan keyin Qurayshlarning yeniga berib yuqordagi so'zlarni qilgan deyiladi. Abu Talibning Bani Hashim va Bani Muttalib jamiyatlarini yiqqanlik. Vaziyat biroz o'ngshilib, shart-sharoit ancha-muncha yaxshilanishga qarab yuzlangan bolsa mo lekin Abu Talib yana o'z qarindishining o'g'lidan xotirjam bo'la olmayotadi. Chunki u oldingi bir mazgilda bo'lib o'tgan ishlarni bir-birlab ko'z oldidan o'tkazgan edi. U esiga oldiki, ular avval ochiqdan ochiq Abu Talibga urishimiz deb tahdid soldi. Onundan keyin qarindishining o'g'lini Ammara ibn Validga almashtirish uchun sodilishga urindi. Abu Jahl cho'ng bir toshni ko'tarib olib, payg'ambar alayhisolatu vasallamning kallasini mijib etishga urindi. Uqba ibn Abu Muayid payg'ambar alayhisolatu vasallamning kelin ridosi bilan bo'g'ib o'ltirayotgani tasliq qildi. Umar ibn Xattob Alloh taolo uningga hidoyat bermagan bo'lsa, uyning qilichini yalang'ochlab, bugun Muhammadni cho'qim o'ltirib deb chiqqan edi. Abu Talib bu bir qator ishlarni har бір o'ylasa, shumliqning бәт бойыды оның дымықығы көппеді ұрлады да, siqilib, ko'ngli көңілі bo'lib qoladi. Uning kallasidan қалысыдың, мұшіркілер менің химмат дайрамге дәқіл тәріз қылышы ва қайрындішімнің оғылыны қаслап өлтіріші мүмкін. О жағды Өмәр, Әмз разияллаху анхуламу ва яки башқаламы амалсыз қылышы мүмкін деген ойланы Abu Talibning o'ylaganlari o'rinliq edi. Chunki ular shu vaqtlarda payg'ambar alayhissalatu vassalamni qaslab o'ldirishni qaror qilishgan edi. Ularning bu qaroriga Alloh taolo Qur'onda ular Muhammad alayhissalatu vassalamga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad salatu vassalamga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Sura Zuhruf 79-oyat deb ishorat berdi. Bundaq ahvalda Abu Talib qanday qilish kerak? U Quraysh doiralarining o'z qarindishining o'g'liga qarshi jamoat fikri to'plab, qora kuch bo'lib uyushadiganligini ko'rib, cho'ng bovisi Abdumanabning ikki o'g'lining avlodlari bo'lgan Bani Hashim jamoati bilan Bani Muttalib jamoatini yig'di va ularni qarindishining o'g'li Muhammad alayhisolatu vassalomni qo'g'dash va uning xavf-xatar yetib kelishining oldini olish uchun o'rtoq kuch chiqarishga chaqirdi. Nəticədə onun çağırığa bu iki cəmiyyətin müsəlmanları mı, kuffarları mı, ərəb urqdaşlığı və tərəbbazlıq ideyası bilan avaz qoşdu. Bularning ichida faqat Abu Lahab bu təklifə qoşulmay Quraysh tərəfdə turdu. Davamı bor.